الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت يا اسلم والا فاخی کتا کچا ابی طالب دبیم شفا دوشنبه بیست و رجب بی, كرچوم فاطمه جلوه بي هيجا عليم نكر بي فاطمه هنگه نحصالي بي مدي يكيل دلي دا فاطمه شو هاد گو بابو یک پرسا تدکه از چو مدی او جبرائیل علیه السلام بوت سلام لسر تبت يا حبيب خدا مقوت يا براي جبرائیل اف وحيا يان وعدت آني يان أمريكا گویا حبیبی را به جل خلقه توی بچی زیارت رب خواه از چوم جل خلق کرن از درکت میدر و جبائیل بیراق آنی مزین ابدرو جواهر و یاقوت و دسوار به براق نسکنی گو حتی او ما داخل البن شفاعت و خدا نکه اسناه لم او المصور به پیغمبر علیه الصلاة والسلام قبول کرد بورق سکنی لیس بی جبرائیل کت پیشیه بر خدان عرش خدا پیامبر علیه السلام و سلام گو ام قدر که چوین مدی دنگی ملی میه راست هات گو بسکنه یا محمد دست شیرت کلتا بکم از نسکنی بفضل خدا ام قدر که چوین قیر ملی میه چپی هاد گو بسکنه یا محمد از شیرتکار تو امتاتم از نسکنیم فضل خدا قدری دی ام چویی مدی جنگ جدر و یاقوت و جواهر هاتو بسکنی یا محمد دستر خبر بده از دیسا نسکنیم فضل خدا بیره دنگی که مزین مسح از زحف آخر امهاتی هاتی بیت المقدسه مگود جبرائیل او چقیر بین قیر اول یا بی اگر تجواب و داویاو امتا تعمی بی بیان فلح یاد دوا دنگ جهیابی اگر تجواب و داویاو امتا تعمی بی بیان جهی او جنگشی اگر تا جواب و داویا امتا تا دنیا بگرتان آخرت بابهتان او دنگ پاشی تا سحکری تنده ترسایی او پنج ست ساله گەورێک ئاوێتنە نیکە گها جهنمه او زنگی وی بی جبرائیل چو سه قدح آنین یک تجی شیر یک تجی خمر یک تجی آب بود یکی بخوا مهن شیر بخوا جبرائیل گو اگر تا خمر رو بیا و امتا تا بشو حلاکی اگر تا آب رو بیا و امتا تا بغرقیا اگر تا قدح شیر همی رو بیا و امتا تا همی بشو جنته مگو جاری دی قدر حاشیر بدم مدرس همیه وخون بو بوری قدر حال بی آنیم نیک سخرتی گو اف معراج دبير الهرم ريني اف معراج و سيلما و جزير و وزبرجت وياقوتا از طرفت کی چوم آسیمان دنیای به حساب ملائکت هاتن جبرائیل در یه آسیمان دا ملائکت ها گفتن هین کی نه جبرائیل گو از محمدی قلت مرحبا أهلا وسهلا داي باكرين مدي جهة قدم كينينا إلا ملكة تيدا هنا كل ركوع دنا هني سجود دنا مدي ملكة مزان لحسبكي جنور هي صور بي هفتي هزار ملكة دورنا لدست وادا قرزن حربينا نقو أفكينا قو دمو ياك دا قو نحكي دكير ابن هاد بيجن فلان كسي قو نحكي كير غضب خدا کتسر یا مشی و توبه کرد بیجن خدا جه راضی بیام جه راضی نه میگوت او ملک مزن که گو اسماعیل در گهوان آسیمان دنیای هرانیک سلام بکرد سر از چوم سلام کرد و ودا گو مرحبا خیر و سلامت مزگینیش ترابت خیر تا امتا تدیم مگو الحمد لله و شکر لله پشتی مدی ملائکت نیوی برف نیوی آگر نو او دا نه نو او دا نه هزار سری پی به هبین هر سری کی به هزار وجه پی به هبین لهر هر به هزار دف هبین هر دوی هزار عزمان هبین به هر عزمانی به هزار لغت و تسبیحات ده ملوید پیشی و ملائکت درکات رکعت میشگر امچون آسیمان ددوا طرفت العین کی جبرائیل دیری دا گوتن هین چی نگوت از محمدی دلیل ما گوتن گوتن مرحبا اهلا و سهلا چوی مدی تجی ملائکتن سوارن لحسبا شیر شیر پشتەوە ڕم دەستێوە مگو اف کینە گو اف دائیم نصرتا مسلمانا ددن حتا قیامته مدی دخورتن تازه وی هفت مگو افکینه گو یک یحیای کره زکریای یک عیسای کره مریمه از چون سلام کر سلام و بدان گوتن مرحبا مزگینیش در با خیل تو امتا تدیا ام چوین آسیمان سسا دیسا پرسین گوتن هم کینا گوت از محمدی دلیل ما وکرن مدی تجی ملائکت دست وادا براقم کس بین مگو اف کینا گو اف موکله شبا لیلت القدر مها رمضان مجلسا ذکره یا شهیدا یا جماعتا دعاچی کسی شبیدان میشاد مدی داوت پیامبر و سلیمان پیامبر و یوسف پیامبر ام همی چوین زیارت هف گوتن مزگینیش ترا به خیل تا امتا تدیه ملوید پیشی و ملائکت در کعد کرن ام چوین آسیمان چاره دیسا پرسین دلیل نوکرن مدی تجی ملائکت مدی ظلام نوی رهجه چه مبو اف کیا بو ادریسه مسلام کر سلام و مفدا داشت من امتا مرا کرد مدی ملائکت که مزن قدم ویل بن ارده سلیل بر عرش خدا لسر کرسی تجنیر هیروین اشتیا تجیل دور ملائکتن منتظر امر خدا نمگو اف کیا گوت اف او کسی لذتا دبت جماعتا شو دکه قبرا آوا دکه صبیا دهل یتیم جنا دهل جنبی دریا دگره اف ملک الموت ازرائیله ابو درگهبان جهنم مالک تو جرا ناکنن هر سلام بکسر از چون سلام که سلامون و ندا جبرائیل گوت چرا سلام حبیب حق و نادی دمانا و مسح کرد خرابی سلامون و دا گو مرحبا اهلا و سهلا مزگینیش دربا خیر تو امتا تدیا مگوت اب جهتا گو بله مگوت چوا ارواح دستینی تل هره گو اعوان مزحفن دمو ده عبدا تمام ده از چل ملائکتا رید کم روحیوی دستینن حتا موچا نفس کی ددنه دیسا دکشینن حتا نافکه نفس کی ددنه دیسا دکشینن حتا گوریه شوی فیبه از بقا دستینن اگر او مروف طنجا روحي وي وين ويش هي وي بكشيني ولي دستينين روحي وي دچ جنتي على عليينه اگر نطنجا وي كنجروش نو فريو شر دريخي روحي وي ولي بزحمتي دار تخم روحي وي دچ جهنمي اسفل سافلينه مگوت چوا زوني اجل خلقه تمام دبه چقا عبد های دو دری جیر الاسیمونا و هن الیکی دا رزق ویده چه الیکی را عمل ویده اف داره هنه چقا بنی آدم هی نو وی سر پلچمی که وی داره نویسی ادم و وی ویده و پلچم زر دبه که نو وی راش دبه مگوه ته صورت خوی خلقاتل سر هاتی کرن نشام بده گویا حبیبی ته نکاری رو برینی نو تب خدایی که تو نشان بدی گوت بترسی دنگش طرف خدا بهاد گو خبری بکه خانیش بده خانیش مدا عقلی مچو روحی مفری جبرائیل دست خدا نیل سر سنگ مر روح و عقلی مهاتن قدر که امچوی مدید ظلامی نوی رهجه چه مگو افتیه گو ابراهیم خلیل علیه السلام از چون سلام که سلام و مبدا مزدینی دا ما مگو تا عیشه تا چیه گو از تفتیش عمل بنی آدم ها دکم متو عمل پاقشتر خیرتر طاهرتر یا جا عمل کسی دو بیجن لا اله الا الله محمد رسول الله محمد و شکر خدا کرم درکات رکعت پیشی ملائکت ها کر بر خدا آسیمان پینجا ام چوی این تجی ملائکت بین بدی دری کلسر نویسان دیا لا اله الا الله محمد رسول الله دم مخوان دلیده بی حو قورو نوهی بی حتا حفت بقن ارده خویهان مدي جهنم طاري تجي غضب ودخان مدي ملكك عظيم الهيبات البادري رنشتي اجل دركب الدنيا اهل ارضي همي بمرن اوفن بحراوي بچكهن كياوي هير ببن مقو افتي حوقادة ترسهم قو اف در درجهواني جهنمية خلقاوي غضبية از چون سلام کرد سلامم و دا جبرائیل بود چرا سلام و حبیب رب العالمین و دی؟ دما ناو مسح که رابیش بیا سلامم و وداگ و مرحبا اهلا و سهلا ویجی مزگینی داما مگوهت جهنم نیشام و او ندست مدیا دنگی هاد، گو مخالفت که حبیب من محمد را نکه نیشه بده رابی پرده هلانین مدی مثل شبا طاریه تجی غضبه تدهنه هفته هزار بحرن غسلینه هفته هزار بحرن غساقه هفته هزار بحرن رصاصه هر بحر هفت هزار بازار شیگر هر بازار هفته هزار قصرین شیگر هر قصری هفته هزار منزل هر منزل هفته هزار تابوت هر تابوت هفته هزار صندوق شیگر لهر صندوق ده هفته هزار انواع اینجا عذاب تیده هبین مار و اقرب مثل چیا تیده هبین هفته هزار بیرنج زمهریره هنی گیجن تیده هنه دگرین محزونن هنگی باتکن جوابا و نای داین هنگی زارزار دکن ناین رح کرن مگو یا اخی جبرائیل افتینا گوت او جنن نسبت میری خواه خواه سپحی کری مدی هنگ جان جلی جا قطرانی لسر ورستوی وادا زنجیر و قیت هبین مگو افتینا گو اون طبز خلمیر خود دکران دگوتات پیسی نسبحی سبا دکران مدی هنگ تیدا وچه و شوطی حزمان و داکتی لسر سنگی و مگو افتینا گو اون بلا سبب دگوتان میر خوام بردن مهنك ديتن بپرچا سر خود عرقان دي بي مجيل سر ودا دكاليام وقو افتينا گو اون پرچا خوش غیرا خف ناکرا مدی هنگ بچچکا هاد بین هلاویستن مگو اف گو افا به از و خوشی خواه شیر ددا زاروکن خلقه مدی هنگ دست و لنگ استوه و هوا قید کری مگو اف گو اون هاش دست میجه غسل حیزه و جنابه نامان هاشن میجه نامان حتا دشوه مدي هند جان كرو كورو لال التابوتن ايجر دا مجيل سر ودا دكليا كيمو عدابر دبو دفنه ودا تابه دا مگو كينا گوت اون زارون و نشميري و مدي هنك سر نشوبي دا حلان دي بين تنويرن ايجر دا مگو اف كينا گو اون دجوينا دكن ميري خواه مدي هنك روي رش روي بين خود خون مگو اف كينا گو اف قواد نوبين ددوادا لسر حراميه میدی اکثری وی برز بدن و وی حماری هزار نوعا عذاب لسر مگو افتیه گو او فساد نابین و میر و جیران خود دکرا سب و شیطانی بین خلقی ده دکرا مدی جنی لسر صورت سای آگل دیو ده دکر بره در دکبه سری ددن بر مدرب و مگو افتیه گو او عداوت و بغده تخل انسان ده هني ظلام دقل بينن لسر وجهو بشتا و تحتنش ايجر ملايكة دينا و مضرب مقو افتينا قو اوان دچين جم ميرا يعني فادك مدي هني جن و مير الناف هفدا قيد كرينا بقيدنش ايجر ويرش مارار ستوي و خو بيجاي و بددن گوشت لاشه و دکده ارده جاری ده او ده دبه مگو افتینه گو اون زیر و زیف هلانیین و ننفقان دین الریا خدا ده مديهن جن وميل بروا هيا گوشت حلال قلا وتازه وهني حرام وكيس ونطاهر يا حلال وقلا وطاهر ناقن يا حرام وكيس نطاهر دخل مجو افتينا جو اون حشخر خيدي بحرامي وطمايا كلفته خو ناكن بحلالي میدیهن جن و آلی پیش و شون و یه شون و هاتی پیش و ملائکت و لسر دماغ دیکینه جبر دربا آگر جسد و تا ویجه مگو افتینا گو اون فخر خوال سر خلقه دکن کبر خوال سر و دکن بلا حق مدی هنک صفافی نش ایگر پاشگا وارد دکن دوی وارد در تیون مگو افتینا گو اون فخر خواب مال خود دکن مدی هنی ظلام پیرن ایگه در ددن وار جاب و دفع وار ددن پشت آستوی وار در دکوید مگو افتینا گوت اون به بخفی کرین فتنه هشیار کرین مدی هنی جن به پرچا سر خل دار زقوم فد عرفان دی بیل سر واده حمیما جهنم تی گوشت لاشه واده حلها مگو افچینه گو اون درمان خارین زاروکن خواه کشتین جبو خواهی کرنا و لباس و طعام و حال بکی رزق همی تشتی لسر خدایا مدی هنگ جن قید کرین بقیدنش ایگر پیتا ایگر دلی وارا داد کده مگو افتینا گو اف دنگ بیجن به توبه مديهني جن لسر سري وقطرانا لسر شهبان مارو أقربا مجو أفشينا جو أونش مليار زحف دكن قير تشتا خدا نهي جي كري أو دكرا بتوبة مرنا مديهني جنو مير السعير دا قرقرة إجرى لزكي وادا البن وارد دشل دفي وارد دارت شبا مجو أفشينا جو أون مال يتيما بظلمي خاين مدی هنی جنو می که مو عدابه لسر واده دکه دما دکه هناوه و گوشت لاشه و دکه و مگو افکینه گو اون ربا خورن مدی مدي هنك سريكي دا حلان دل بن دا زمهری را مگو مقو أفكينا قو أون عداوتي تیخل نوف خلقي دا مدی هنی جن مسخی نا جسده و جسدي ورشوي مگو مقو أفكينا قو أون پرچا خواب بیاغ دکران مدید برو هیسن البر ایگر اداره ناکن مرینی اکثر اهل جن بین کت هف وی بره ملائکت بین صاب مل پیشان هم چون آسیمان ششا گوتن هین کینا گوت از محمدی دلیل ما بکرن هم چون مدی تجی ملائکت تجی عجائب مدی نوی رشیتی ده چه مگو افتی اگو موسا پیغمبر علیه السلام سلام کرد سلام ودا دعاش من امتا را ملائکت هاتن پیشان میشگر چون آسمان هفته تجی ملائکت تجی عجائب بین بدی یک لسر کرسی کش در رو یاقوت رو نشتیا مبو افتیا بو آدم پیغمبر علی السلام سلام کر سلام و ودا کیفاوی خوشبی مزگینی دامه مدی بیت المعمور جدر و و یاقوت زبرجدا و هنه هنا و زبرجد و ملائکت طواف دکن مگود ایکتا همیش کنگ و طواف که کن تنج بریا خلق و بابت آدم به دو هزار سالا هر روش صد و هفته هزار ملائکه طواف هاوی کن هدید و ناکی جوا حتی قیامته اسوی بته چوم جبرایل ندید مگوت ای برای جبرائیل لجه حال ده محبوب ترک و محبوب خود که برادش برای خود برده ده جبرائیل گو من منو اشتا مفارقت بکرم فقط هر یکیش ما جهوی معلومه هر کی جه خواه ببوره وش نیره بشوته نترسا خدا سب احیا و اکرام و قدر تتده به معراجه بدی دنگش آلیه خدا هاد گو حبیب من محمد نیره هلینه مدی ملائکتا رف رف کسک آنی گو دسوار به اسوار بیموی دیرش دوین چوش لبر بحرکش نور سپیره وچیلی بحري بحری حوق و مزن بی اجر الطير بفر بين صد سالان و بین هر دو پولی خلاص نوکه از خستم لنو بحری دا قدر كيموم موم وی ملائکت از درانیم او ملائکت ولی مزن بی دنیا همی تبرد و دستا دا هر وکی تلب که طوف خردلی دینی دشتی دا از البر بحره که رش را در رف رف چو سجده از ممتنه او اول بدمه مدی دنگش طرف بحری ها دگو وره هره از چو مدی از آن ملائکت که آوید پیرو دکشینه مگوته تکی گو از مکائیلم از آوه بکیشان و پیوان تسلیم, او تسلیم اولادی که اول عرض خدا بوه و درشینه مگوته رعت چیه برخ چیه گودم و آف تسلیم اولاد به خدا ملائکت گیره که اولاد ده برقام چیه جه خدا بوه ورد که جبال قوم تشيون نيره دتشي او برقة ودنجي جيتي والرعدة ازبوري همي صفو صفن مريكة وبين مدي ديكي سجدة دا تسبيح ددا دما تسبيح ددا ديكن عرضي جواب ويددان مدي هنك ملائكة لسر قدم خنا مبو افتي ناقو روحانيونا كروبيونا يعني حملة العرش من سلام کر سلام و مفدان مرحبا من دام هبر خبر دام دی دنگی لسر مرهاد گو صلات و سلام لسر تبن یا محمد یا احمد من سر قهلانی مدی ملائکت گرگ مزنج برفیس پیتر. دورا وی هفته هزار ملائکت لسر صورتی وی هنه هر دو چه من ما چی کرن گو دهره یا حبیب الله یا اکرم خلق الله هن کتن مل می هن یکپی، هن شون و هن پیش و ام چوین حتی ام هفته هزار پردش نور هست سپیره هفته هزار پردش زمره دا کس هفته هزار استبرقه هفته هزار سندسه هفته هزار نوره هفته هزارش ظلمته هفته هزارش مسکی، هفته هزارش انبی هفته هزارش جبروت نوبین هر پرده دا قویناغا پینصد سارا جوه امچوین پرده دخانه جوه پرده ظلمته جوه پرده نوره جوه پرده ملکی، جوه پرده عزی جوه پرده کمالی جوه پرده قهره جوه پرده عظمتی، جوه پرده وحدانیتی جوه پرده صمدانیته جوه باریا بقائه جوه باریا علائه جوه باریا کبریای جوی بر حضرت الهی و حتی امهات این پردا فردانیتی مدی هفته هزار صف ملائکت آلی سر لنگ خود سکنینه دنگیش آلی خود تعالی بهاد گو پرده هلی لنج نابین من حبیبه و محمد به حساب پرده هلانی مدی صد هزار صف ملائکت لفاتحه دنه صد هزار صف لرکوع دنه صد هزار صف لسجود دنا سر خوارانا حتی قیامتی جی کمال و حیبت و عظمت و جلال من حیبت کرد دنگی که هاد گو پیشیاتا پیشیاتا از خویناغا پینصد سالا چوم شمره هاد گوهتن یا احمد نترسا محزون نبا قلب ما مطمئن بی سکنی رف رف از بلند کرم برم نیزنگ حضور سید ما و مولای ما ما امرک ولا مزن دید عقل و فکر ناکجنه جتشت ولی نه چهوا دیتی نه گوها سحکری نه بری خطره لسر قلب کسی ید قدرت دانی لسر پشتامه او ترس و او خوف جمه شو علم اولین و آخرین دامه از هاتم باکر نیزنگ ببیا احمد مقو إلهي وسيدي أنت السلام ومنك السلام ويقوت وعليك السلام مدي دنجك ويا أبو بكر الصديق قاد مقو يا ربي أبو بكر جيل الهدري يقول نا لبلت جيكي حش أبو بكر دكي مقو بلا تدنجي ويسح بكي دات النطرسي خدي تعالى المدى الهام كرين مقو التحيات لله والصلوات والطيبات خذ تعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ملائكته قلتن أشهد أن لا إله إلا الله قد تعالى وأشهد أن محمدا عبدي ورسولي حكي حشت بك أزيجي حشوي بك حكيشت بأنرا أزيجي شوي بأنرا محمد سناش خدارا قهتان خد تعالى يا أحمد شأن من عظيمة تو إله غير منينا أسملك ملوكما كسيد دعاش بك أزي جوابوي بدن کسی قصدام بگه از وی سؤال وی کسی توکل آخو بده لسر ما از بسی وی ما کسی در دریه ما از قبول بگم از ویج آفات و آهاتا خلاص بکم مگو یا سیدی و مولای از تشتیشت بخوازم خود تعالی گومش بر یا خلق آدم به دو هزار سال سوز دایه تشتات بخوازی از بدم که مگو یا ربی تا آدم به دست خواه خلقان دیه تا امر ملائکتا کریا سجداش ویره تا ابراهیم كريا خلیل تا موسا كريا کلیم تا ادریس دانیا مکانک بلند تا زبور دایا داود تا گنهی غفران تا دنیا همی دایا سلیمان تا انس و جن و شیطان و وحشی و طیور با مسخریوی کرنه کانی فضلا مبچیه خود تعالی گویا احمد مخلق آدم دست خواه کریه فقط اوش حریه تشنوی ما ابراهیم کریه خلیل مت کریه محبوب مب موسا را خبر دایا نو بین من ویدا پرده بی ما ادریس دانیا آسیمان چاره تو کس نکویا جهتا من دنیا دایا سلیمان ما آخشتر طاهر کریه ارتشتره کریه مسجد ما زبور دایا دوات ما قرآن دایتا تیده هیا سورت الفاتحه سورت البقر سورت آل عمران کسی با بخوینه گنهنمی دغفرین ولو ما عیسی بكلمة خو خلقان دیان من ناو تا دانیل رخ ناو لا اله الا الله محمد رسول الله کسی اقرار برسالتیات نکه از عملی قبیل ناکه من کوسر دایتا روکی آوه قشوی کنوی درو جواهران آویش برفس بیترشنگوی شیرین تره آخاوش مسکا اسفره گیایوش زحفرانه یه بحنایا هفته میره من شفاعتا مزن دایتا من مها رمزانی دایتا مگو یا ربی افش مرتا چه دا امتا ما گو یا محمد ما هفته هزار مستحقی ایجش امتا تا آزا کرن میگوت یا ربی هندیشی بو کسی گناهکار سالگیش بریا مرنا خواه توبه بگه از توبه قبول بگه مگو یا ربی سالک زحفه گو مهدی مگو مهد جی زحفه گو اینیج مگو اینیج جی زحفه گو روژک مگو یا ربی روژک جی زحفه گو سعد کی مگو ساعتی جی زحفه خود تعالی گو کسیش بریا غرغره توبه بگه از توبه قبول بکه مگو هیجا جی رب العالمين يقول هر شب رمضان ده صد هزار آزاد کم این رمضان ده هر ساعت ده صد هزار آزاد کم حتی شب پاشیش رمضانه هنکن اول حتی ویشه ده حوقل ویشه ده آزاد کم مگو هجاجی یا ربی مگو هاشترا عفو ما رحمت ما حلم ما مگو حمد و شکر و اکرام و احسان و عظمت جترابت من يذكر أسراب بما بويا محمد أزي فرز بكم لسالة الدولة سر أمته تهروش بين جهن ميجا حشي كسي أدا بك داخل جنة بكسي تأثيراتي بيختي أجل مبذي أزي أفو بك مبذي أزي جو أزي عذاب بدمي نقول سمعنا وأعطانا في جو خد تعالى أزنا مداز دو جرهم هاتم نج موسى عليه السلام قلت هاتش لك ربي خواه مقول بلي قلت شدوتا مقول ودا يا حتى أسر راضي بين قو تشدا أمته تام قو ودا واجي حتى أوجي راضي بين اللي سال من واها روش بين جهن مش فرس كرنا موسى عليه السلام قلت ما بزبرة هربيجة خدا بلا صديق بك لورا أمتا تا بدنها ضعيفة أمري وقرت نكار بيج بينا نقول يا أخي كار حوقا فردا كن بك وبتشفى موسى قو همش هرباتي الحميدة را حاضره بدی دنگی چهاد گو بخوزه چه بده مگو یا ربی امت هم ضعیفه نکن پینجه میجا بکن پینج جه اخستن دیسا از هاتم نک موسا بو هیجا زحفه هر بیجه بلو هیجا کن بکن دیسا مش خدا را جا کر پینج دیجه اخستن ولی ولی بولین حتی مون پینج موسا بو هیجا زحفه هر سوال بکش خدا مگو افهید کمش ربی خواه هیجا تشتیجه بخوازم Rabbimi bakirimi ya Muhammed bizi bire. Likkerini